massor av mjuk modern R&B. Ett exempel på hur ny bra gubbrock bör låta och så en riktigt ond låt. Allt det här hör du i andra avsnittet av Jenny och vänner där jag som heter Jenny Satt och kvällens gäst Lisa Elin valt våra favoritlåtar från veckan. Och vi börjar med en eh, sprillans ny pärla med The Knife. lyssnar som sagt på Jenny och vänner, en eh, ny podcast med mig Jenny Seth där jag bjuder in eh, folk som brinner för musik. Eh, en av de som gör det är Lisa Elin som sitter här bredvid mig på Tranan i Stockholm. Ja. Hur är läget Lisa? Det är bara fint. Du, du liksom du lyser lite i dina ja. ögon just nu. Vi sitter ja. och lyssnar på The Knives nya singel. Ja, men den låter ju fantastisk. Tooth for an eye. Super, super mega ny är den. Super, super mega ny. Va, Extremt ny. Vad va, va känner du när du lyssnar på den? Mm, jättekul. Jag hade, ska, om jag ska vara helt ärlig, lite svårt för förra. Eller det, den var ju framförallt väldigt lång. Men jag, det tog ett tag att komma in i den och den är inte, den är inte lätt. För, förra singeln var hård och lång ja. och eh, väldigt så här, Ganska kaotisk. kompromisslös. Ja, det här låter mer som någonting eh, som man känner igen från förr. Exakt, jag tycker det, det låter som ett liksom, bonusspår från förra skivan. På ett bra sätt. Ja, hur skulle du beskriva den? Åh oh, gud vad svårt! Ja men alltså det är ju, jag, jag, ja nej jag kan inte, det, det, det slår till. Den är så klassisk knife men ändå låter det som att de har eh, hittat någonting helt nytt. Vi det kommer ju härliga oljefart sen senare också. Ja precis, vi hinner inte spela hela här men eh, om man ska kolla upp den här låten sen, eh, Absolut. håll utkik efter Oljefarten. Ja. Lisa Elin, eh, du bloggar om musik bland annat eh, på Rodeo, yes. Eh, magasinet Rodeos webb. Man kan läsa det lite på andra ställen också sådär. Yes. Du är något av en internetfantast ja. i mina ögon. Ja, jo men det får man nog säga. <laughs> vi ska prata mer om sen var, var, exakt du brukar hitta dina nya grymma låtar. Ja. vi, ska, vi ska spela en låt som du har valt. Mm. det är en remix på ett band som det har snackats ganska mycket om här i, i veckan, mm. Ink. Yes. Har du lyssnat någonting på deras eh, nya? Jag har börjat streama, den har ju funnits att streama ett tag. Mm. Eh, så jag har börjat eh, lyssna på den lite smått. Det är den här brödraduon som gör den här Exakt. slicka slicka, eh, vad ska man kalla det? Någon slags förnyad 90s R&B eh, ja. kan man väl säga. Det är nästan så att det lutar åt den här gamla neosoulen som ja. var så stor på, på 90-talet. Ja. Eh, otroligt slickt. När, när jag hörde det första gången nu förra året så fastnade jag inte riktigt. För det var nästan som att Nej men det här är sånt som folkhögskole, eller så här musikhögskoleelever ja, på. ja men jag håller <laughs> med och det var liksom, man kunde inte höra så mycket åt gången för det blev nästan som en sockerchock. Mm. Men jag tycker att, eh, dels tycker jag att de kanske har eh, skärpt till sig lite och sen tycker jag att den här remixen som är alltså den ena brodern som har det är, han, det är ah. den ena av dem som har gjort liksom en egen version kan man säga. Det är den vi smyger igång här i bakgrunden. Det är The Place, en av de där låtarna som yes. dök upp eh, förra året. Eh, yes. Eh, en remix på den. Vad, vad är det som du gillar med den? Jag gillar att den är lite nedskitad, lite tyngre. Alltså den är ju ganska mycket cleanare, det är lite mer liksom dubstep influenser men också tycker jag att den har ett väldigt fint narrativ den är lite lugn i början och sen så kommer den liksom att blomma ut i det här som man känner igen med Ink. Och sen blir det liksom jättemattigt. berätta vad det är vi lyssnar på. Ink, en remix av Ink, The Place. Det, ja, vad var det du sa här innan? Vad var det som var, vad är det allra bästa med den här låten? Vad var det du fastnade för när du hörde den första gången? Jag gillar det. Jag tycker om låtar som, eh, som inte slutar där de börjar. Eller om man ska säga som, att de har liksom en inre berättelse mm. där det är lite dynamiskt. Uh, så jag gillar att den har lite, det händer lite i den. Uh, speciellt då i relation till originalet. Tomat. Väldigt snygg. Originalet finns alltså med på eh, albumet eh, No World som kom eh, nu i veckan. Det tycker jag man ska lyssna på för den är Absolut. väldigt snygg hela plattan. Absolut. Uh, ja, det här är ju ganska modern musik. Ja. Så det här musik låter nu för tiden när den är riktigt hipp. <laughs> jag tycker att vi ska lyssna på någonting annat som också är nytt och, och, och hippt på sitt sätt men uh, någonting helt annat. Ja. Vad va, va är det vi ska höra? Nu är det väl Kurt Weill va? Precis. Vem är det? Det är en eh, fantastisk eh, gitarrist, sångare som del, var med i ett band som hette The War on Drugs förut. Eh, och som nu är solo sedan ett tag tillbaka och spelar den mjukaste, finaste amerikana jag kan komma på. lyssnar på Jenny och vänner med mig Jenny Stedt. Kvällens vän är Lisa Elin som sitter här bredvid mig på, på Tranan i Stockholm. Ja. En sån där klassisk restaurang på Odenplan fast ja. nere i källaren i baren. Precis. Så om man, eh, man hör lite sorl så, eh, så är det det man hör uh, after work-folket. Ja, mycket, och, mycket trevligt. Väldigt, väldigt trevligt. Ja. Och det blir inte mindre trevligt av att lyssna på Kurt Weill. fantastiskt. Waking on a pretty day. Mm. Uh, är det här, det här soundet, är det någonting som är typiskt för dig? Ja men det skulle jag säga, den andra delen av mig. Det, det, jag, de här låtarna jag har valt känns som att de kanske blir lite bipolära i kombination <laughs> men, men, men det finns en, stor, en väldigt stark eh, känsla hos mig precis som med real estate och så också att den här liksom extremt mjuka rocken. För, för, jag, för jag förknippar ju dig med någon som så ligger i framkant och vill hitta den nya musik som låter modern ja. och det blir ofta elektroniskt. Ja. Jag, jag, kan tänka att jag är lite sån också, gillar modern R&B och, ja. och dansmusik och hiphop och sådär. Men det finns ju någonting i en som bara längtar efter sådana här låtar ibland. Ja. Neil Young-suget. Precis. Men jag tror att det är också för att den inte är så bredbent och för att den inte är liksom rock på det sättet. Jag tror att det, det släpiga är det som alltid får mig på fall. Det, eh, det är väldigt liksom, ja väldigt liksom eh, den här att titta på en freeway, eh, en cab eller att vara på en strand. Det är liksom den känslan man vill åt. Det är inte någon, någon det är inte så hårt på det sättet. Nej, fast det här med att åka på motorvägen i rocken. Ja, det är extremt gubbigt i och för sig. <laughs> Men det väl, måste väl komma ut någonstans. Det här är gubb, gubbigt så som man vill ha det i alla fall. Lisa Millberg var gäst i första avsnittet av den här podden. Då pratade hon om att, att gitarren kanske är 2013s eh, instrument. Hur, vad, vad, vad tänker du om det? Bra fråga, jag är inte helt övertygad än. Eh, jag, jag, tyckte att gitarren var ganska stark 2012 också i så fall. Ja, jag tänker um, att den har ehm. varit utskälld ganska länge, i alla fall av mig. Eh, eh, jag tror att det finns en skillnad också i om det är, om det är riffet eller om det är de här, ja. de här fina slingorna så att säga, ja. gitarrslingan och den, den har ju en... Gitarrslingan lever och 2013 förhoppningsvis, särskilt i, i den här versionen i alla fall. Uh, ja, vi, vi, fortsätter. Jag tänker att vi, uh, vi ska gå vidare med just den här moderna R&B igen. Yes. Vi, det här var en liten utflykt i uh, eh, amerikanarland. Yes. Men, nu, <laughs> men nu går vi vidare med någonting som jag har lyssnat mycket på uh, senaste dagarna. En uh, snubbe som kallar sig för Giraffage har precis släppt ett gratis album, eller ett mixtape mm. kanske man kan kalla det här är en av eh, låtarna som jag verkligen gillar, All That Matters. Eh, lyssna gärna på, på den här samplingen och se om du känner igen den. Giraffage, All That Matters. Jag har inte riktigt bestämt mig än ifall jag tycker att, att det är ett svinfult eh, eh, producentnamn eller om det är ganska gulligt. Vad tycker jag, du Lisa? Jag, jag har också jättesvårt <laughs> faktiskt. Det är konstigt men uh, go with it. Det, det, han får heta vad han vill uh, bara han fortsätter göra så här grymma låtar. Ja och det kanske är den nya grejen med djur, jag vet inte. Det finns ju Zebra Cats och allt vad det är. Det kanske är jättehäftigt med djur. <laughs> Mycket möjligt. Giraffage har i alla fall eh, precis släppt ett eh, gratis mixtape, eller kanske gratis album, jag vet inte vad man ska kalla det. Needs heter det i alla fall och är så himla himla bra. Det är nog mm. veckans eh, bästa släpp för min del. Det finns många av de här produktionerna från förra året med men också till exempel den här nya låten mm. och så. Du har lyssnat en del på honom innan också? Lite grann, framförallt hans remixer som är fantastiskt bra tycker jag. Mm, verkligen. Kände du igen den här samplingen förresten? Ja! Det var inte jätte... Det, det var inte helt eh, enkelt. Mm, och det var inte helt så att det var liksom tydligt. Nej. Det, det, det är en gammal uh, eh, R&B. han använder sig väldigt mycket av just det här 90-tals R&B. Det är en ganska tidig, tidig grupp som heter Ready for the World. Mm. Uh, deras Love You Down, fast här var det väldigt uh, nedpitchat. Precis. Men det är också en sån här låt som har dykt upp i lite olika sammanhang. Det ja. finns en tjej som heter Inoj, eller Inage, jag vet inte exakt hur man uttalar det, men uh, som finns med på så här grymt Miami Bass mixtape som kom för några år sedan som just också är riktigt, riktigt bra. Ja, äh, men vi fortsätter lite i, uh, inte riktigt rb världen vi ska till Chicago. Ja! ja. ja. vad är det vi ska höra? Nu ska vi höra en uh, pigg 17-åring, uh, eh, pigg, pigg, fantastisk liten 17-åring som heter Tink. Control. Shout out to them real niggas. Once you know that I deal with you, once you know the bid for you. Say you let us and still miss you. That's them guys I'ma grind with. That's them guys I'ma shine with. That's them guys that I kill for you. That's them niggas I'ma die with. All I wanna know, all I wanna know, why you bitches hate on me? Shawty wanna go, Shawty wanna go. Nah, she can't stay with me. She the one that hate the most and turned around and favored me. Saudi, I'm the famous seven, baby. Lisa Elin har valt den här låten, tagit med sig idag. Det var någonting som jag inte hade hört innan. Vad är det vi lyssnar på? Tink från Chicago mm. tillsammans med Seven. Hate On Me heter låten. Hate On Me, exakt. Grym! Jätte, jättebra. Cool och eh, söt på samma gång. På eh, och, och, väldigt, väldigt liksom eh, självklar. Den, videon är otroligt liksom hon är mer sådär bara, jag gillar rap och liksom inga, inga konstigheter. Inga konstigheter. Det är inte liksom aggressivt eller ta plats sådär utan det är mer bara, ja men jag kollade precis på den här videon nu innan vi körde igång mm. podden här. Uh, otroligt gullig, studsig och, uh, men ändå stenhård på något ja, sätt. Ja, visst. Och lite som, det känns som att Chicago är ju verkligen den här nya platsen för ung eh, hiphop. Det Jag finns förstått en annan, uh, Chief Keef uh, var ju fick ju sitt supermegastora mm. genombrott förra mm. året. Han är också jätteung. Mm. Och så finns det en tjej som heter Sasha Gohard som jag gillar, gillar asmycket också. Just det, och det är ju också tror jag skönt att det finns liksom någonting som är, det har ju varit väldigt mycket Atlanta och sådär och, ja. och sydstaterna och det här väldigt liksom smutsiga liksom strippklubbs rap och det här är ju liksom någonting annat lite grann. Precis och det är inte, det är inte Kanye och Common-grejen eh, heller. Exakt. Gamla Chicago-rapparna. Det är verkligen den nya generationen. Du Lisa, du, du eh, skriver ju musik eh, för Rodeo. Mm. Uh, hur tänker du när du letar upp ny musik som du ska blogga om? Framförallt så den här hittade jag till exempel till en sån riktig go-to-blogg, Pussy Made of Gold, mm. som är ju en fantastisk blogg för just R&B och hiphop, speciellt då kvinnliga artister fantastisk blogg på alla sätt. Vad brukar An du leta annat? Annars så är det faktiskt främst Tumblr just nu. Mm. Eh, så man hittar liksom hela tiden eftersom man också kan gå vidare och hitta nya via och sen kommer det liksom i ett flöde till en på något sätt och det går också väldigt fort. Alltså det är oftast där de kommer upp först. Jobbar du mycket med så här relaterade artister-grejen? Eh, liksom? Exakt. Liksom? Mm. Så att det blir liksom, man skapar ett nätverk liksom av, eh, av uh, tumblers som då också gillar liksom varandras på olika sätt. Så det går väldigt, det är nästan enklast att få allting på samma ställe. N när, du, när du letar ny musik, vad är, vad är det du liksom är på jakt efter? Ja, det är jättesvårt. Framförallt tror jag att man är på jakt efter det man inte vet. Alltså det, det är den där eh, liksom upptäckarlustan som är, eh, som är central. Alltså att man klickar på någonting och blir golvad liksom. Mm. Eh, och då får man liksom, sen får man gå igenom, det blir lite hemskt när man har suttit med det så pass länge att man man blir lite som en sån här eh, klyschig skivbolagsboss och du vet sitter och lyssnar 15 sekunder och så bara nej, nästa. Så det kan bli lite man kan hårt. Lite man kan, man, eh, man kan känna sig lite hemsk. Lite, hur man liksom, liksom bara, nej det är inte jag, nej funkar inte, nej så. Och sen plötsligt så bara, mm, här, det känns som att låtar måste sälja in sig själva så himla hårt i, på introna nu Ja, det är ju lite <laughs> Även om det är ganska lätt att klicka fram i låtarna också. Ja. Eh, på tal om att sitta och hetsa och uppdatera Soundcloud och andra eh, sajter för mm. att hitta så nya grejer. Eh, jag eh, tänkte vi ska spela en låt som eh, dök upp för bara några timmar sedan också. Det är J. Cole tillsammans med älsklingen Miguel. Ja. Var du och kollade på honom? Eh, jag var ju inte veckan? det. Inte jag heller. Jag var ju inte det. Åh, vi är hopplösa. got me up all night. All I'm singing is love songs. She got me up all night. Constant drinking and love songs. She got me up all night. Down and out with these love songs. She got me up all night. Drowning out with these love songs. She got me up all night. Yeah. All I'm singing is love songs. She got me up all night. Yeah. Constant drinking and love songs. She got up all night, yeah. Down and out with these love songs. She got me open all night, uh huh. Got me open all night. Okay, back when I was sleeping in my mama crib, or even back when I was up there in my homie crib, paying 1700 for the rent, money well spent, no heater, but a nigga made heat, may I vent, had a thing for you. Even wrote the song Dreams for you, cause I had dreams for your thoughts of a ring, for your childish shit. You know childish shit, anonymous flower scent, you know coward shit. Now nah, niggas signed a hoe, took a power trip. Back home, I'm grown now, and the city's my throne now, huh? The same clubs that I used to get tossed out, life got crisscrossed, totally crossed out, cause now I'm in this bitch and I'm totally bossed out. Old six crying cause they know that they lost out. But I'm still on you, I'm still on you. My drink spill on me while I fell on you. I'm saying, Would you believe me if I said I'm in love? Baby, I want you to want me. Would you believe me if I said I'm in love? Baby, I want you. And we are, we are, we are. This has gotta be the longest crush ever. If I ever get the fuckin' be the longest bus ever. Love is a drug like the strongest stuff ever. And fuck it, I'm on one. You feel me? She on a power trip, she got me where she want a nigga. Wifing in the club, man, my homies gon' disown a nigga. Like, give me $20, dollar. Ask through how you get to college, college. Uh, I'm in your city and I'm wondering if you're home now. Went and found a man, but I'm hoping you alone now. Can't help but feeling like I dropped the ball, cliche. I used to pop up on you at the mall each day. Now typically I kick game game like East Bay, but you got a nigga freeze frame yelling, please play. For Pete's sake, homie, pull it together. Just fuck up one time and be through it forever. But would you believe me if I said I'm in love? Baby, what you want? supermega nytt här i Jenny och vänner. Eh, J. Cole tillsammans med Miguel Power Trip. Vad tycker du Lisa? Jätte, jättebra. Ja, det var ja. ganska god. Ja, absolut. Miguel, va, Miguel var bäst. Eller? <laughs> ja, jag måste nog säga det ändå. Det tror, är... tror du att Miguel kommer han hålla 2013? Han, Förra året så var han ju verkligen så här superälskad och det känns ju som nu när han var här och spelade i Sverige ja. att, att, folk verkligen ja, visade gud, sin kärlek. Men kommer det hålla i sig? Jag, jag får en känsla av också att han fick ersätta Frank Ocean lite för att Frank Ocean liksom försvann lite där. Han kom inte till Way Out West och sådär liksom så kom Miguel och ändå på något sätt var liksom den här rb stjärnan vi ville se på något sätt. Och kanske också att Frank Ocean har gått vidare till någon helt annan nivå nu och Miguel är fortfarande lite så tillgänglig. Jag tror det. Nordbord. Eh, jag tror att han liksom fick ta över facklan där lite. Precis. Ja, nej, bra låt i alla fall. Uh, vi, vi, ska gå vidare med en grej som du har valt. Mm. Det är någonting som heter uh, eh, Killawatt. Yes. Vad är det? Det är vad jag vet en producent ifrån uh, South End eller South End South Sea on mm. End, alltså ett område utanför London där också The Horrors och These New Puritans kommer ifrån. Så det kan man, nästan, man kan nästan höra släktskapet där vi smyger igång den här lite i bakgrunden. Jag, hör, jag lyssnade på den här innan mm. och den kändes väldigt, väldigt ond. Den känns oerhört ond och det tycker jag är otroligt lockande. Uh, det är också, jag kan känna att det finns en, uh, det är vad man brukar kalla för deep dubstep. Mm. Vilket känns som en väldigt skön reaktion på liksom dubstepens liksom, totala hysteri sådär. Det gjordes en trailer till Obamas tal som använde dubstep. Och du gillar inte den här poppiga maxade? Nej, och det blev liksom som att det här, och sen liksom hörde man det här efter och var liksom att, började prata som att dubstepen är död nu och så. För mm. att den mm. har liksom blivit så amerikaniserad som det går. Men inte i England där den kommer ifrån liksom. Då har de bara gått vidare till nästa grej. Då gör de bara ondare och ondare. Då blir det bara mörkare och mörkare och ondare och ondare. Men det här är också någonting, det har ju mer ett släktskap med liksom Burial och man kan ju höra ganska mycket liksom Massive Attack i det här också. Så det är, ett, ett mörker som känns väldigt England och som jag tycker är, ja det låter, det låter kanske som ett konstigt ord men lite charmigt nästan. <laughs> kvällens eh, ondaste låt i Jenny och vänner. Lisa Lin sitter och fnissar lite. Eh, Kilowatt Tantra. Hur bra passar den in här i eh, Trianons eh, källare tycker du? Ja, det är, ja, kanske inte jättemycket i och för sig. Det är inte så eh. mycket köttbullar med mos. Uh, <laughs> nej, den, den, jag, försökte tänka på när man skulle lyssna på den utan att bli... Jag tänkte att den är ju inte nightbus sådär direkt. Det är inte så att man kanske vill sitta och lyssna på den på vägen hem själv egentligen. Om man, inte, om man vill kunna sova när man kommer hem från klubben så Exakt. ska man eh, kanske inte lyssna på det här. Exakt. Nej, men vad är det för miljö den här passar i? Ja, det är en jättebra fråga. Den är, jag tror att man ska gå, man ska gå på natten kanske. Uh, den är ju extremt asfalt. Extremt och mörka eh, urban. Ja, precis. <laughs> Ja, bra tips. Eh, jag tänker att vi ska gå till något helt annat yes. Eh, för att det inte blir för uh, noja här <laughs> och lyssna på låtar. Vi håller oss kvar i England och går vidare till en, en väldigt gullig trio som kallar sig för Sunless 97. lyssnar på Jenny och vänner med mig Jenny Zät och ikväll med Lisa Elin som är eh, det här andra avsnittets gäst. Mm. Eh, det här var Sunless 97, en väldigt gullig eh, brittisk trio. Deras låt vi tror heter Aurora One. Ja. Vi har kommit fram till det va? Inte Aurora Eye. Jag tror att det är Aurora One. jag gillar den jättemycket. Den är så, jag gillar att den är nästan lös i kanterna. Exakt. Och jag tror att den kommer att göra sig jättebra som remix också, det låter som en hemsk grej men det är en, det är en positiv sak. Typiskt hipster, jag tänker, tänker på remixen när man hör originalet. Ja, nej men det är väl den är lite svårbestämd liksom sådär som brittisk musik eh, ofta kan vara. Ja. Um, man vet, är det, är det house, är det disco, är det Precis. någon slags punkfunk, är det Precis, pop? och när man tror att den är i ett visst läge så kom den in i den här sista ja. ganska dansanta delen liksom. Väldigt, väldigt mysig tycker jag. Och också en som vi hörde här innan, eh, Killawatt kändes ju typiskt brittiskt ja. men det här känns också typiskt brittiskt. Någon slags ja. uppdaterad Centet igen-musik. Eh, eh, verkligen. som vill vara både klubb och pop och allt möjligt. Verkligen. Superbra. Vi, vi är snart klara med den här podden. Mm. Nej. Det har gått så himla snabbt. Det har varit så mysigt. Så grymt att du har varit här mm. Lisa. Jättekul att vara här. Vi hoppas att du, du, kan komma tillbaka snart och välja nya grymma låtar. Vi har en låt kvar. Mm. Uh, Joey Badass. Yes. Va, vem, vad är det här? Vad... En 18-åring från Brooklyn. Mm. Uh, den här låten heter Unorthodox som är väl liksom hans senaste officiella släpp, släppt video och så. Uh uh, och den är producerad av DJ Premier. Vad i hela? Ja, vad i hela fridens namn? <laughs> är man verkligen sugen på det 2013? Ja, man, ja, det är ju det man undrar. Men jag kunde känna med allt det här andra som har varit, alla andra liksom rapgenrer som har kommit fram med trill och cloud och allt vad det är så kändes det ganska friskt med någon som inte, som är, det är okej att kolla bakåt liksom. Tycker jag om. Mm, Lite mjukt. Tveksamt. Lite nostalgiskt. När du kommer tillbaka nästa gång så kommer jag säkert <laughs> sitta med ryggsäcken på och bara lyssna på gamla Premiere Beats <laughs> för att det är super 2013. Vi lyssnar på Joey Badass uh, eh, Unorthodox. Tack så mycket för att du kom hit. Tack för att vi komma. the rat race. We take the cheese, Jack Cheddar from the make believe. Break the on the ACD, rocking the red and black lumberjack faithfully. I'm a Brooklyn, Brooklyn. Basically, I grind with the grimiest. Learn how to eat in the jungle full of hyenas and vultures. Don't worry what a verse will cost ya. From the young scorcher, just remember who taught ya. I'ma spark it off unorthodox. Won't sign to no major, no wager. Less than the three million offer off the top. I'll be in a box when my coffee drops. Why settle for an office spot. Don't always make it off the block. Let's dig, let's dig to support porch still snitching. Let me guess, that's your man again. Leave him shook where he's standing and quit the shenanigans. Have you panicking, induce damage until you're vanishing. Was the tour probably resort autopsy examining? This is for my real hip hop fans and them. I dispose for them. Leave fake MCs in the postmortem. Money ain't a thing if I got it, I won't spend. All I got is my pros, I don't need no friends. Feel like this glory road is coming to an end. The only soul that won't sin, no, he won't give in. Yo, this world is bone chillin'. Make meals to Hell's Kitchen with these dishes. Properly delivered, drop it. and it. bring that back to my property, Richard. It ain't easy being disloyal when you got this much going for you. It ain't hard to be disloyal. Coming straight from the soil with lines that never coil. Start to think pretty off the career won't disloyal. The kid is that sick, so expect more coffins. I'm the chosen one, so you can expect more offerings. I be sunny, so expect less offerings. Best rapper alive, hear that line use less often. Word to God, I'm the best offering. BMX like Hoffman, like Hoffman. Like Hoffman. Bossman, man, young Bossman. Got Jimmy Fallon endorsements for porches The porches, getting portions of fortune. They said next up, so I stepped up, fly like I dressed up, dressed up, hang like up, hang like up. Like orangutans in the west of the motherland, but I got the swing of no other man, brother man. They can't understand. Pro era boys pop rubber band. Everybody love them. Cause money ain't a thing if I got it, I won't spend. All I got is my pros, I don't need no friends. Feel like this glory road is coming to an end. The only soul that won't sin, no, he won't give in. Yo, this world is bone chillin'. Make meals in Hell's Kitchen with these dishes. Properly delivered, delivered, delivered. And bring that back to my property, Richard. Everybody love him.